14 skirsnis Kronikininkai perdeda, nurodydami 40 tūkstančių karių, bet tai iš tikrųjų buvo stambius pajėgus. Sausio pabaigoje jos vadovaujamus maršalo Zigfrido Dahenfelto ir didžiojo komtūro Vinriko Kniprodės įsiveržė į Lietuvą. Smūgis buvo suderintas su Livonijos ordinu, kurio magistras Gosvinas Herikė vasario viduryje nusiaubė Žemaityje – Prūsijos kryžiuočių jėgos žygiavo palei Nemuno žemupį ir išdryso nueiti net už Kaunų. Ordino puolimas sutapo su lietuvių rengiamų žygių, be pačių lietuvių buvo sutrauktos Vladimiro, Brastos, Polotsko, Vitepsko, Smolensko ir Pskovo jėgos. Vadovaujamos Algirdo ir Kestučių, jos pastojo kryžiuočiams kelią į trakus. Norėdama išsaugoti grobį, ordino kariuomenė pradėjo trauktis. Vasario antrą dieną lietuviai ją pasivijo prie Strėvaus upiais. Strėvos mūšis parodė perdėtą Algirdo pasitikėjimą savimi ir kautynėse. Netvarkingai vydamiesi priešą, lietuviai rusai įsigrūdo į pelkes ir tie kartų jiems talkinusi gamtinė kliūtis šįsik tapo jų pragaištimi. Ordino vadovybė greitai susigaudė, kontratakavo ir įstūmė lietuvių kariuomenę į upę, kur lūžo ledas. Lietuvius ir rusus apėmė paniką ir jie patyrė daug nuostolių, pasitraukė nurudydamos keliolika ar net dešimtis tūkstančių kritusių lietuvių bei rusų. Kronikos be abejo perdeda, bet nuostoliai buvo skaudus, o pralaimėjimas vienareikšmis. Žuvo kunigaikštis Narimantas. Strėvos pergalę nelengvai pasiekė ir kryžiuočiai žuvo Dancigo, Komtūras, Sambijos, vyskupo Vaitas, 50 rinktinių karių prie didžiausios vėliavos. Ordino kariuomenė lietuvių nepersekiojo ir paskubėjo pasitraukti, tačiau moralinis šių kautinių efektas buvo didelis. Vokiečių ordinas atsirevanšavo už 1345 metus. Livonijos magistras 1348 metų kovo pradžioje surengė antrą žygį į Šiaurį Žemaitiją, kur sugriovė kulų prie skuodo buožėnų, dubysos, bubių pilis ir kuršių pabėgėlių celių slėptuvę prie Bridvaišių ežerų. Per lietuviams talkinusius Skovėnus ir Smolenskiečius streivos pralaimėjimo atgarsiai pasklido į Rusijoje. Hiperbolizuoti lietuvių nuostoliai nurodomi rusų metraščiuose 40 tūkstančių liudė, kad įspūdžio būta dideliu. Pakito Pskovo nuotaikus. 1348 metais Jurgiui Vytautaičiui, kritus kovoje su livoniečiais – Pskovėnai atsisakė priimti Algirdo siūlomą vietininką. 1351 metais Maskvos kariuomenė užpuolė Smolenską. Į jo stovyklą atvyko lietuvių pasiuntiniai su dovanomis ir šio mandagaus perspėjimo vis dėlto užteko, kad maskvėnai pasuktų atgal. Vokiečių ordinas energingai išnaudojo Stryvaus pergalę. 1348 metų pavasarį ir vasarą – buvo nusiauptos ariogalos, pernaravos, gaižuvos ir paštuvos žemės, pirmą kartą sugriauta Velionaus pilis. Į nelaisvę išvaryta 150 žmonių. Tačiau Lietuvai padėjo 1348 metais Europoje siautusi maro epidemija. Jie atsiliepė ir vokiečių ordino ryšiam su Vokietijos užnugariu. 1349 metais Lietuvė atstatė Velionaus pilį. Tuo metu buvo sunaikintas Bajerburgas. Šiaulių žemė, atsipirkinėjusi nuo livoniečių ir praleidinėjusi jų kariuomenę, tvirtai įsijungė į bendrą Žemaitėjus ir visos Lietuvos gynybą. Šiaip ar taip, penktasis dešimtmetis pasibaigė Lietuvai visiškai pašalinus jau bepradedančią reikštis dinastinę krizę ir nepraradus Gedimino sukauptų ekspansijos galimybių. B. Lietuvos prestižo dešimtmetis. 1350 metų kompromiso tarp Lietuvos ir Maskvos tuo metu reikėjo abiems pusėms. Vedybinius Algirdo ryšius papildė Liubartas, vesdamas Rostovo kunigaikščio Konstantino dukterį Olga. Kiek vėliau, 1356 metais, karijotas vedė didžiojo Maskvos kunigaikščio Jono gražiojo dukterį. Tačiau silpstant aukso ordai – Abipusės jautė atsiskleidžiančias naujas galimybės ir siekė jomis pasinaudoti. Vis dėlto 16 amžiaus 6 dešimtmetį atviro susidūrimo buvo išvengta. Maskvos įtakas skverbėsi į Smolenską. Algirdas į tai atsakė laikinu Ryževo prijungimu 1355 metais. Susdalės kunigaikštis Borisas 1354 metais vedė Algirdo dukterį Agripiną. Su Algirdu susigiminiavo nuo Vasilio Zvenigorodo kunigaikščiai 1356 metais mirė Brensko kunigaikštis Bazilius ir ši kunigaikštyje pateko į Lietuvos valstybės sudėtį. Maskvą ėmė supti Lietuvos sąjungininkai ir satelitai. Maskva atsakydama į tai atkakliai spaudė Smolenską. Mirus Smolensko kunigaikščių Jonui 1358 metais Jo sūnus rypėdinis Svetoslavas atsisakė Lietuvos protektorato, o Maskvėnai išmušė lietuvių įgulą iš Rževų. Algirdas už tai 1359 metais atėmė iš Svetoslavo Mstislaulį ir atsėmė Rževą. Šiuo metu, ar kiek anksčiau, Smolensko buvo atimta ir Bielaja. Smolensko kunigaikštyje pusračio apsupo Lietuvos valdos iš šiaurės, vakarų ir pietų. Karačevo kunigaikštis Svetoslavas vedė Algirdo dukterį Teodorą. Kozelsko kunigaikštis Jonas tapo Algirdo vasalu. Lietuva vis giliau brovėsi į vidurio Rusiją. Karinį spaudimą ir dinastinius ryšius Algirdas siekė suderinti su bažnytinė politika, kur jo pozicijos buvo silpniausios. 1352 metais jis paprašė Konstantinopolio patriarchą, kad šis metropolitu paskirtų jo kandidatą Teodoretą. Patriarchui atsisakius tai padaryti, Teodoretas nuvyko į Bulgariją ir Tirnovo patriarchas įšventino ne tik Lietuvos, bet ir visos Rusijos metropolitu. Konstantinopolio patriarchas Filotėjus pradėjo su Algirdu darybas, bet kartu, tuo metu mirus Teognastui, Rusijos metropolitu paskirė Maskvos kandidatą Aleksą. Kilo varžybos, kaip to ir norėjo Algirdas, dėl visos Rusijos metropolijos. Ieškodamas kompromisu, Algirdas atsisakė Teodoreto ir iškėlė naują kandidatą savo žmonaus giminaitį, tverės vienuolį, Romaną. Už jo paskirimą jis patriarchui pasižadėjo net priimti stačią tikybę. 1354 metais Konstantinopolio patriarchu tapo Algirdui palankesnis Kalikstas. Jis 1355 metais paskyrė Romaną Lietuvos metropolitu – nepriskirdamas jam Kijevų. Tai netitiko visų Algirdo siekimų, bet atskirą stačiatikių bažnytinę provinciją jis vis dėlto įsikovojo. Nors politiniai ryšiai su Tirnovo patriarchu nutrūko, didžiosios Lietuvos kunigaikštijos stačiatikių ryšiai su Bulgarija sustiprėjo ir tai davė neblogų vaisių ateityje. Algirdo pažadas primti stačiatikybę liudijo apie tam tikrą Lietuvos politikos posūkį – Rytų kryptis ėmė įgauti vienodą reikšmę su vakarų kryptimi, ėmė reikštis tam tikras Vilniaus kunigaištėjos atotrūkis nuo kovos su vokiečių ordinu ir sėkminga ekspansija Rusijoje. Ši sėkmė veikė ne vieną Algirdo mąstyseną. Lietuvos galybės įvaizdis plito visoje rytų Europoje. Būtent tokią Lietuvą suvokė ir įsivaizdavo bizantiečių istorikas Niceforas Grigalius, miręs 1360 metais. Maro epidemijos pasiekmes Vokiečių ordinas jautė iki 1352 metų. Streivaus pergalės sukeltas efektas po truputį išblėsų. Pasikeitė padėtis vidurio Europoje. 1346 metais žuvo Jonas Liuksemburgas, o jo įpėdinis Karolis I visą savo dėmesį skyrė Čekijos ekonominiai plėtotei ir administravimo tobulinimui. 1347 metais jis tapo ir Vokietijos imperatoriumi Karoliu IV. Itin reimė kryžiuočius, Vitelsbachai liko tik Bavarijos hercogais. Vengrijos karalius Liudvikas Didysis dar labiau suartėjo su Lenkijos karaliumi Kazimieru Didžiuoju. Visą tai atitolino nuo Vokiečių ordino galingiausius vidurio Europos dinastus – tačiau smulkesnių žemių valdovai ir riteriai plūdo į Prūsiją gausiau negu pirmaisiais 14 amžiaus dešimtmečiais. Svarbiausia, 14 amžiaus viduryje labai pakilo kryžiuočių valdomos Prūsijos ekonominis potencialas ir tai padidino Vokiečių ordino karinę galę. 1352 metais didžiuoju magistru tapo gabus karys, administratorius ir diplomatas, streivaus nugarėtojas Vinrikas Kniprodi. Būtent jam valdant buvo suintensyvintas Lietuvos pasienio niokojimas. Tai jau galėjo daryti kryžiuočių pasienio pilių įgulos, o pilių tinklas gerokai patankėjo. Pasienio genocidas šeštąjį dešimtmetį dar nebuvo labai išplėtotas ir Lietuvos valdžia jo pavojaus nesuvokė, o jeigu ir suvokė, tai nerado priemonių staigiems ir dažniems antpoliams atremti. Greta tų Venrikas Kniprodė jau už pat pradžių atnaujino gilesnius reidus – 1352 metų vasario mėnesį, remiamas kryžininkų, didysis magistras vienu įpu užkabino ariogalus raseinių ir gaižuvų žemės, tačiau užklupęs atlydys privertė jį palikti grūbį ir belaisvius, Lietuvė jau buvo spėję surinkti kariuomenę. Algirdas ir Kestutis nuvedė ją į Gilijo žemupį. Pasiskirščius į penkias dalis, ji nusiaubė plotą iki pavandenių, šakių kaimo ir labgovos, paimdama iki dviejų tūkstančių belaisvių. Žygie dalyvavo ir smolenskiečiai. Pirmąją šeštojo dešimtmečio pusę Vokiečių ordinas didesnių žygių nebesurengi. Tuo tarpu lietuviai nusiaubė nemažus plotus Prūsijoje. 1353 metais buvo sugriauta Rioselio pilis ir 1354 metais sugriovė Vartembergo pilį. Tarp Lietuvos ir Ordino 1355 metais vyko net darybus. Šeštojo dešimtmečio viduryje padėtis ėmė keistis. 1355 metais kryžiuočiai remiami Austrijos hercogo Alberto nuniokojo medininkų, ariogalos ir vaikių žemės. Algirdas ir Kestutis 1356, galbūt 1357 metais, į tai atsakė dideliu žygiu pasiekdami Alenšteiną ir Gutštatą. Pirmosios šeštojo dešimtmečio pusės atvanga pasibaigė, bet persvarus ordinas dar neįgyjų. Pažymėtina, kad šiuose kovose aktyviai dalyvavo Algirdas. Vladimiro, tai yra Liubartų kariais tėvos mūšyje kovėsi neatsitiktinai. Volunės įtraukimas į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje – darė ją bendros gynybinės sistemos dalimi – o Lenkijos grėsmė formavo vieną vakarų frontą nuo Nemuno žemupio iki pietų bugų aukštupių. Pagrindinis šio fronto organizatorius buvo Kestutis. Kazimiras Didysis 1348 metų pabaigoje galutinai susitaikė su Čekija, o 1349 metų vasarą patvirtino Kališo taiką 1343 metai su vokiečių ordinu. Pasinaudojęs lietuvių pralaimėjimų prie streivos, jis 1349 metų rudenį užėmė Haličo kunigaikštyje didelę voluinės dalį, Liubartui liko tik Luckas, Kestučio valdytas Palenkę ir Brastą. Ši operacija buvo didelės politinės kampanijos dalis. Be susitarimų su Čekija ir Vokiečių ordinu, Lenkijos karalius ėmėsi tarpininkauti tarp popiežiaus ir Lietuvos dėl pastarosios krikštų jo inspiruotas popiežius Klemensas VI 1349 m. rugsėjo 10 dieną įsiuntė Kestučiui bulę pritarančią norui krikštytis, žadėdamas karaliaus karūną. Gniezno arkivyskupui buvo liepta organizuoti krikšto kampaniją. Šią krikšto akciją Kazimiras Didysis siekia įtraukti būsimas Lietuvos parapijas į Gniezno arkivyskupiją ir kartu suklaidinti Kestutį, pradėdamas karą. Sunku pasakyti, kodėl dėl krikšto buvo kreipiamas į kestutį, o ne į algirdą. Čia gal lėmė kestučio padėtis, gal noras sukiršinti tarp savęs valdančiąją gediminaičių viršūnę, o gal kai kada hipotetiškai teigiamas kestučio buvimas didžiuoju kunigaikščiu 1349-1351 metais. Netmetant ir Gniezno arkiviskupijos išplėtimo planų, Kazimiero didžiojo rūpinimąsi kestučio krikštu kartu reikia laikyti ir taktiniu manevru, nes karo veiksmus jis pradėjo dar kestučių negavus Klemensų šeštojo buliais. Kazimiero laimėjimai padarė nebeaktualiais popiežiaus pasiūlymus. Kestučiui pirmiausia rūpėjo atsikovoti prarastą žemės. 1350 metų gegužės mėnesį Kestutis įsiveržė į Lenkiją, nusiaubė Lukovo, Radomo, Sandomiero, Lenčicos sritis. Mozurijoje lietuviai sugriovė Čersko ir Varšuvos pilis, bet buvo sumušti prie Sohačevo, juos pasivijusios Kazimiero didžiojo kariuomenės. Kaip ir daugelis viduramžių mūšių, šios kautynės nedaug ten nulėmė. Tų pačių metų rūpjūtį lietuviai atsėmė Brastos, Belzo, Vladimiro pilis ir suniokojo Lvovo sritį. Pagrindinių didžiausios Lietuvos kunigaikštijos jėgų įsikišimas pakeitė padėtį. Prityrusi kestučio kariuomeniai mokėjo imti pilis ir niokojo didelius plotus. Jos laimėjimus šiek tiek sumažino tik Liubarto patekimas į nelaisvę. 1349-1350 metų karo veiksmai parodė, kad Lietuva yra lengviau išlaikyti Voluinę, o Lenkijai Haličą. Lietuvos krikšto Klausimas, nepaisant 1349 metų Kazimiro didžiojo karo veiksmų, kaip parodė tolesniai vykiai, neiškrito iš politinės darbotvarkės. Puoselėjant šiam didelius planus Kazimirui didžiajam, mažų mažiausiai jis norėjo užimti Voluinę, prireikė popiežiaus ir Vengrijos pagalbos. 1350 metų rudenį Kazimiras Didysis pranešė popiežiui apie susitarimą tarp lietuvių ir totorių, bei apie savo ketinimus kurti rusų žemėse katalikų metropoliją. Popiežius 1351 m. kovo mėnesį paskyrė Lenkijos karaliui pusę surenkamos dešimtinės. 1351 m. vasarą Liublinė susirinko Lenkijos, Vengrijos ir Mozūrijos jėgos. Kazimirių didžiajam susirgus, jas prieš Lietuvą išvedė Liudvikas Didysis – Vengrijos karalius įsiveržė į trakų kunigaikštėjus rusiškasią žemės, kur jį su savo kariuomenė pasitiko Kestutis. Pradėjus darybas buvo sudaryta karinė sąjunga. Susitarta, kad Kestutis kartu su broliais bei visa tauta priims krikštą, o Liudvikas jam išrūpins iš popiežiaus karaliaus karūną ir padės atgauti vokiečių ordino užgruptą žemės. Be to, Vengrijos karalius iš nelaisvės paleido Liubartą, o Kestutis pažadėjo neimti muitų iš atvykstančių į didžiąją Lietuvos kunigaikštėje Vengrų. Karo veiksmai buvo nutraukti. Kestutis su Vengrais išvyko į Budą, kur turėjo būti pakrikštytas, bet pakeliui pabėgo. Panašiai kaip ir Kazimieras Didysis 1349 metų rudenį, Kestutis krikšto pasiūlymų pasinaudojo kaip taktinę priemonę – Vis dėlto jau pats krikšto klausimo pasikartojimas darybų darbo tvarkėje rodė jo aktualumą. Tačiau, kaip ir santykiuose su vokiečių ordinu, pirmiausia čia viską lėmė karo veiksmai, kurie siekiant Lenkiją ir Vengriją užimti Voluinę tęsėsi 1352 metų kovo mėnesį Kazimiero didžiojo ir Liudviko didžiojo kariuomeniais apgulė Jurgio Narimantaičio ginamą Belzopilį. Vasario mėnesį Algirdų ir Kestučių teko atremti kryžiuočių puolimą. Liudviko sužeidimas ir netrukus įvykęs totorių įsiveržimas į Haličo bei Liublino žemės lėmė kompromisą. Belza Jurgis Narimantaitis išlaikė, bet turėjo tapti ne didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vengrijos karaliaus vasalu. Tai buvo laikina nuolaida. 1352 metų rudenį buvo sudaryta dviejų metų paliaubų sutartis. Haličas buvo pripažintas Lenkijai, Voluinį, taip pat Belzas ir Helmas, Lietuvai. Netrukus ši sutartis buvo sulaužyta. 1353 metų gegužės ir Liepos mėnesiais Liubartas nuniokojo Lvovo ir Haličo rugsėjo mėnesį. Zavechosto sritis. Kazimiras Didysis 1354 metais susitarė su totoriais, o 1355 metais remiamas vengrų, totorių ir mozūrų – 1354 metų lapkričio 10 dienos bule popiežius Inocentas VI paskelbė kryžiaus žygį, puolė Voluinę, bet nedaug ką laimėjo. Lietuvos krikšto klausimas vėl atsidūrė tarptautinės diplomatijos darbo tvarkėje. Kazimiras Didysis prašė įtraukti į šią akciją Čekijos bei Vengrijos karalius. 1357 metų gruodžio 17 dienos laišku Lenkijos karalius popiežiui pranešė, kad lietuviai nori krikštytis ir pakartojo prašymą būsimas jų bažnyčias priskirti Gniezno arkivyskupijai. Kazimieras didysis be abejo turėjo taktinių sumetimų. Tačiau kaip ir 1349 metais jis vadovavusi ne vien jai, suprasdamas, kad Lietuvos apkrikštymas per Lenkiją čia išplėstų Lenkijos įtaką ir kad pastarosios reikšmė labai pakiltų. Tačiau pradžiai reikėjo platesnio akcijos pagrindo ir Kazimirių pavyko tai padaryti. 1358 m. balandžio 21 dieną Karolis IV pirmasis įsiuntė Lietuvos valdovui laišką, siūlydamas priimti katalikų tikėjimą. Kaip imperatoriaus agentas su Lietuvos valdovu palaikė ryšius Henrikas Plauanes, vokiečių ordino kronikininkų keikiamas atskalūnu. Gediminaičių viršūnė teigiamai atsiliepė į imperatoriaus pasiūlymą, kai kurie tyrinėtojai seniausius Vilniaus katedros pamatus datuoja ne 13, o 14 amžiaus viduriu, siedami juos su 1358 metų darybomis. 1358 metų Liepos rugsėjo mėnesį vienas iš Algirdo brolių lankėsi pas Karolį IV pirmąjį Nürnberge ir pažadėjo, kad Lietuvos monarchas per kalėdas atvyks į Vroclavą krikštytis. Liepos 21 dieną sekė antrasis Karolio ketvirtojo pirmojo laiškas, pakartojantis tą patį pasiūlymą. Karolio ketvirtojo pirmojo laiškuose Lietuva buvo vadinama Livonija. Tai rodo ne per geriausią Čekijos karaliaus informuotumą – Tačiau tvirtindamas ankstesnės Vokietijos imperatorių koncesijas Vokiečių ordinui dėl Baltijos kraštų užsikariavimų, jis į šį sąrašą neįtraukė Liudviko Bavaro Lietuvos dovanojimų 1337 metais. Netrukus Karolis IV pirmasis į Lietuvą įsiuntė savo delegaciją atstovaujančią tiek Čekijos karalystės, tiek ir Vokietijos imperijos institucijoms. Prahos arkivyskupą Ernestą iš Pardubicų – Opavos kunigaikštį Mikalojų ir Vokiečių ordino Vokietijos magistrą Wolframą Nelemburgą. Karolio ketvirtojo pirmojo asmuo jungė Liuksemburgų dinastiją ir Europos valdovų hierarchijos pasaulietiškąją viršūnę. Susidėjo į vieną Gedimino pavėluotasis ir išvalgaus jo patarėjo Mikalojaus prognozuotasis krikšto ryšių variantai – Lietuvos didvalstybės atsiradimas ir gyvavimas Algirdu į rankas piršo tai, ką Mindaugui teko suvokti kaip naujokui ir ko jam reikėjo siekti, tarpininkaujant vakarykščiam bei rydienos priešui. Kaip ir Gediminas, Algirdas Krikštą suvokė kaip atsakingą politinį žingsnį ir iškėlė savąją Krikšto prieimimo programą, pagal kurią visa Rusija turėjo priklausyti Lietuvai, o vokiečių ordinas privalėjo įsikelti į Rusijos pietų tyrus kur gintų krikščionis nuo totorių. Ordiną iškėlus, Lietuvai reikėtų priskirti baltų žemes, jos vakarų ribą nukeliant iki Alnos ir Priegliaus, o šiaurinę iki Dauguvos. Tai, kur reikalavo Algirdas, buvo idealaus Lietuvos pritapimo prie Europos ir nemažiau idealaus Lietuvos didvalstybės tarpimo modelis. Imperatoriaus sankcija Rusijai turėtų teisiškai apsaugoti Lietuvos rytų ekspansiją nuo kryžiuočių pretenzijų. Vokiečių ordino nebuvimas prie Baltijos įspręstų vokiečių tikėjimo problemą Lietuvos viduje ir apsaugotų nuo tokios kaiminystės, kurią akivaizdžiai demonstravo pamarį praradusios Lenkijos ir Gedimino 1323-1324 metų krikšto akcijos užlugdymo pavyzdžiai. Saikingai pretenduota į vokiečių kolonijų teritoriją. Feodalinė vokiečių žemėvalda ir bažnytinės organizacijos tinklas Lietuvos valstybės struktūroje būtų svetimkūniai, jų dozę reikėjo riboti. Deja, to saikingumo Algirdo esminiais klausimas kaip tik pritrūko. Algirdas šnekėjo kaip didvalstybės monarchas pasikliaunantis vien savo jėga. Tokia mąstysena krikštą darė ne strateginę, o tik taktinę politikos priemonę, kuriais manipuliavo tiek rytuose, tiek vakaruose – Tuo pačiu Algirdas prarado esminių politinių problemų perspektyvą, kurią savo metu sugebėjau suvaukti tiek vakarykštis vikingas Mindaugas, tiek didvalstybės ir didvalstybinės politikos kūrėjas Gediminas. Algirdo planas buvo masinantis, bet nerealus. Panašią teritorinę programą, kur kas geresnėje padėtėje esančiai Lenkijai, pavyko įgyvendinti tik po šimto metų. Paliekant jį savo kaip ateities perspektyvą – reikėjo pasirinkti tarpinį variantą, kad būtų įspręstas pagrindinis katalikiško krikšto klausimas, tačiau Algirdo jis nebebuvo pagrindinis. Nerealūs reikalavimai darybas padarė beprasmiškas. Karolio ketvirtojo pirmojo delegacija išvyko. Per kalėdas imperatorius dar atvažiavo į Vroclavą, bet nieko iš Lietuvos nesulaukė. Krikšto akcija sužlugo. Algirdas neišnaudojo atsiskleidusios galimybės, kurią subrandino iki tol gana sėkmingai Lietuvai besiklaustantys įvykiai – Ši sėkmė ypač rytuose pagimdė perdėtą pasitikėjimą savo jėgomis. Žinoma, taip atrodė ne vieną Algirdų, taip manė ir ne vienas jų amžininkas. G. Helmolto regioniniai žmonijos istorija taikliai apibūdina to meto Lietuvą kaip vieną Europos rytinės dalies hegemonų. Tačiau vyko ir procesai, kurių Algirdas nepastebėjo. Svarbiausiai jis neįvertino Lietuvos atitrūkimų nuo Europos raidos pavojaus. C. Didžiausios Lietuvos kunigaikštėjos ekspansijos ribų išriškėjimas –